50 languages. 60 kuuskümmend 60ที่ธนาคาร pangas pangas ดิฉันต้องการเปิดบัญชี ma sooviks kontot avada ma sooviks kontot avada นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉันซีนอนมูปัสซีนอนมูปัสและนี่ที่อยู่ของดิฉันยาซีนอนมูออเทรสยาซีนอนมูออเทรสดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉันมาโซวิกซินอมาคอนโตเลรหะกันดามาโซวิกซินอมาคอนโตเลรหะกันดา ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน มาโซวิกซินโอมาคอนตอลตราฮาวต์ตามาโซวิกซินโอมาคอนตอลตราฮาวต์ตาดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี มาโซวิกซินคอนโตไวเลวต์ตมาโซวิกซินคอนโตไวเลวตตดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง ma sooviksin reisitšekki rahaks vahetada. ma sooviksin reisitšekki rahaks vahetada. ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ kui kõrged on tasud? kui kõrged on tasud? ดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ kuhu ma alla kirjutama pean? kuhu ma alla kirjutama pean? ดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. ma ootan pangaülekannet Saksamaalt. นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน siin on mu kontonumber siin on mu kontonumber เงินเข้าหรือยังคะ kas raha on saabunud kas raha on saabunud ดิฉันต้องการแลกเงิน ma sooviks selle raha vahetada. ma sooviks selle raha vahetada. ดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ mul on vaja USA dollareid. mul on vaja USA dollareid. กรุณาขอแบงค์ย่อยค่ะ palun andke mulle väikeseid kupüüre. palun andke mulle väikeseid kupüüre. ที่นี่มีตู้ ATM ไหมคะ kas siin on sularahaautomaati? kas siin on sularahaautomaati? สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะ kui palju raha võib välja võtta? kui palju raha võib välja võtta? ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะ milliseid krediitkaarte saab siin kasutada? milliseid krediitkaarte saab siin kasutada?